Նախ օրվան նորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովին։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ ժողովրդի կարևորագույն նպատակը պետության միջազգային ճանաչումն է։ Արցախը այցելել օտարերկրյա լրագրողների եւ բլոգերների խումբ։ Արցախը նախորդ տարի հարկային եկամուտների աննախադեպ աճ է արձանագրել։ Ցուցահանդես նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Ռուս հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը դատապարտել է Ադրբեջանի նախագահի ծայրահեղական հայտարարությունները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Արցախի Աфghanստանի պատերազմի վետերանների միության մի խումբ անդամների կազմակերպության ղեկավար Եսայ Բալայանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների մասնակցությունը Արցախյան ազատամարտում, կարևորելով նրանց ներդրումը մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության գործում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը երեք մասնակցել է Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովին։ Իր խոսքում նախագահը ընդգծել է միության տեղն ու դերը Արցախի հանրապետության պատմության մեջ, նշելով, որ կազմակերպությունը կարևոր առաքելություն է իրականացնում մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության ուղղությամբ, ակտիվորեն մասնակցում հանրապետության հասարակական կյանքին, աջակցում զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը մեր երկրի ամենամեծ ու ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որի կազմում ընդգրկված են հայրենիքի պաշտպանների մի լայն զանգված մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են հասարակության տարբեր շերտեր ու սերունդներ։ Իր գործնայության բոլոր տարիների ընթացքում ազատամարտիկների միությունը ակտիվորեն ներգրաված է եղել հարազատ ժողովրդի պաշտպանության գործընթացում։ Երկրին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում ազատամարտիկները ամիջապես մեկնում էին ճակատ, գաղնում զինվորների կողքին, անտեսելով տարիքը, երբեմն էլ առողջական խնդիրները։ Այդպես եղավ նաև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու ընթացքում դժբախտաբար ունեցանք կորուստներ, այդ թվում նաև ազատամարտիկների եւ վետերանների շարք։ Հավերժ փառքն էր բոլոր նահատակներին։ Նրանց անունները ոսկե տառերով են գրվել մեր պատմության էջերում, եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք հիշել նրանց, շարունակել մեր հերոսների հիսատ թողած գործը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը կարևոր առաքելություն է իրականացնում մատաղ սերնդի հայեցի դասերակցության ուղղությամբ ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետության հասարակական կյանքին, աջակցում զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Այս ամենը արժանի է ամենաբարձր գնահատանքի։ Համոզված եմ, որ միությունը արդյունավետերոն է լուծելու իր արժեվ դրված խնդիրները։ Դրա համար արկա է համապատասխան ներուժ եւ պատրաստակամություն։ Պետությունն էլ իր հերթին կանի հնարավորը միությանը սատարելու եւ աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ ժողովրդի կարևորագույն նպատակը պետության միջազգային ճանաչումն է։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը։ Նրա խոսքով սա թելադրում է անելիքները եւ վերաբերում է իշխանության բոլոր ճյուղերին առանձին-առանձին եւ միասնական համահավաք աշխատանքին։ Մեր օրերում խորհրդարանական դիվանագիտությունը շատ կարևոր գործիք է քաղաքական նպատակներին հասնելու համար հատկապես վերջին տարիների նկատվող աշխորությունը եւ ակտիվ շփումները աստվածի վկայություն են նշել է Աշոտ Ղուլյանը, հիշեցնելով, որ Արցախի հանրապետությունը միջխորհրդարանական կապերի զարգացման երկու կարևոր ուղղություն ունի։ Առաջինը Հայաստանի հանրապետության խորհրդարանի, ինչպես նաև Հայաստանի խորհրդարանի միջոցով այլ խորհրդարանների հետ միջխորհրդարանական կապերն են, իսկ երկրորդը Արցախի խորհրդարանի ինքնուրույն գործողություններն ու ջանքերն են, որոնք նույնպես ուղղված են այլ երկրների խորհրդարանների եւ առանձին խորհրդարանականների հետ կապերի աշխուժացմանը։ Արցախակերտում հասարակական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ Արցախ էր այցելել օտարերկրյա լրագրողների եւ բլոգերների մի խումբ, որում ներգրաված են եղել ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից, Լատվիայից, Հունգարիայից, Ֆրանսիայից, Ալժիրից եւ Իտալիայից հայ բլոգերների ուղեկցությամբ։ Այսի շրջանակներում խմբի անդամները բավանդակալից հանդիպումներ են ունեցել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, արտգոսնախարար Մաս Իսմայելյանի, մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ, որի ընթացքում արցախյան ներկայացուցիչները պատասխանել են մասնակիցների կողմից բարձրաձայնված բազմաթիվ հարցերի։ Կազմակերպվել են նաև խմբի ճանաչողական այցեր առաջնագից, արտադրական որոշ ձեռնարկություններ, Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, ինչպես նաև որոշ տեսարժան վայրեր։ Փետրվարի 13-ին օտարերկրյա լրագրողները եւ բլոգերները մասնակցել են նաեւ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Հանրապետության շրջաններում շարունակվում են Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այսօր Ասկերանի փողոցները մարդաշատ են։ Մարիամ Համբերթի Փարիսների մոտից զինվորների շարասյունը քայլերքով շարժվեց դեպի հրապարակ։ Նրանց միացան նաև դպրոցականներ, շրջանի բնակիչներ։ Երթի մասնակիցների ձեռքերին պաստառներ են 30 տարվա վաղեմության կարգախոսերով, որոնք արտահայտում են շարժման գաղափարները, նպատակները՝ միացում, Արցախը Հայաստանը, արդար պահանջ, ոչ մի նահանջ եւ այլը։ 30 տարի առաջ շրջկենտրոնում զարգացող իրադարձություններն իր ֆոտոխցիկով հավերժացրել էր Բերտ շրջանային թերթի խմբագիր Վալերի Պետրոսյանը։ Լոզունգների մեջ հիմնականում փետրվարի 13-ի լոզունգներն են, որ ես լուսանկարել եմ այդ առաջին հանրահավաքը, այն ու լուսանկարներից էլ այդ լոզունգները ցակել եմ։ Այդ լոզունգներից ո՞րն է իրականություն դարձել։ Համարյա բոլորը։ Իմ կարծիքով միացումը կա, Հայաստանը կա, մի պետություն ենք, մի երկիր ենք, չնայած քաղաքական առումներով դեռ տարբեր ենք, բայց միասին ենք։ 30 տարի առաջ այս օրերին ասկերանը դիմագրավեց Թուրքիա առաջին հարվածին։ Այդ մասին հիշում է 88-ին խնապատի դպրոցի զինղեկ Կարլեն Մայլյանը։ Էլի հավաքված էին այդտեղ շենքի առաջ միտինգի, ասացին, որ թուրքերը հարձակվել են, հասնում են ասկերան։ Իջանք միասին 9-րդ 10-րդ դասանի աշակերտները ու ամբողջ շրջանից էլի մարդկանց ու ժողովրդով երևի մի 1000 հոգի կլինեն մոտավորապես իմ տեսածով կանգնեցին դեղ մեր ոստիկանությունը անմիջապես մեր եւ թուրքերի արանքում էր, առաջի հարվածին ենք վերցրեցին ու եղավ այն ինչ որ եղավ էլ հետ տվեցինք, բայց կոնկրետ փետրվարը մեզ համար խորհրդանիշ էր ազգային ցասման բողոքի։ Շարժման 30-ամյակին նվիրված հանրահավաքի ներկայեր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ուլյանը, շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, падգամավորներ հյուրեր։ Մեր գործը դեռ ավարտին չի հասցվել, իր խոսքում նշել է ազգային ժողովի խոսնակը շարժումը չի ավարտվել։ Մենք շարունակում ենք պայքարել մեր խախտված իրավունքների համար, մեր խախտված իրավունքները միջազգայինորեն ներկայացնելու համար։ Պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը, որ շարժման ակտիվիստներից էր, հաստեց, որ 30 տարի հետո կրկին հավաքվել են հրաապարակում մեկ նպատակով։ Եվս մեկ անգամ ապացուցելու, որ պատրաստական ենք հայրենի հողը պաշտպանելու, պետականությունը ամրապնդելու, վերջնական լոյը բացակին հասնելու համար իսկ մեր նպատակը մի միասնական լուծեր անկախ միացավ Հայաստան ստեղծելն է։ Իր խոսքը պատգամավորն ավարտեց շարժմանաբոչ պատմությունը երեք բառերի մեջ ամփոփող կարկախոսով։ Մի երացում։ Հայաստան։ Հայաստան։ Հանրահավաքն ավարտեց համերգով ազգային երկպարով, ասմունքով ելույթ ունեցան Ասկերանի արվեստի դպրոցի սաները անհատ կատարողներ։ Ես Արցախս Աստված եմ արարող։ Ես իմ մտքի թվիճքով հանճարին եմ հավասար։ Այլ են ասում իրանքով բադուհանք ու գանձասար։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախը նախորդ տարի արձանագրել է հարկային եկամուտների գերակատարում շուրջ 6%-ով։ Նախնական գնահատականներով սպասում ենք բարձր տնտեսական աճ։ Նման ցուցանիշի համար հիմք է հանդիսացել տարվա ընթացքում արձանագրված տնտեսական ակտիվությունը առաջին հերթին հանքա արդյունաբերության, նաև արդյունաբերության այլ ճյուղերում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում 2017-ին եւս բավականին բարձր արդյունքներ են գրանցվել։ Տնտեսական աճի մեջ հանքարդյունաբերության մասնաբաժինը կկազմի շուրջ 6%, արդյունաբերության այլ ճյուղերինը շուրջ 3, շինարարությանը 2-ից 3%, իսկ մնացածը ծառայությունների եւ այլ ոլորտների հաշվին ասել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Արցախ հեկ բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2017 թվականին արտադրել է 181 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա։ Այս մասին ասել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահրամ Բեգլարյանը, հավելելով, որ առանց հարկային մասհանումների անցած տարվա ընթացքում ընկերության ունեցած շահույթը կազմել է 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Բացի հիդրոէներգետիկայից գլխավոր տնօրենի խոսքով ծրագրում են հիմնել ֆոտովոլտային կայան արևային էներգիայի ստացման նպատակով։ Հաշվի առնելով Արցախում արևային էներգիայի զարգացման քաղաքականությունը, շատ առակայական քննարկում ենք առաջիկայում ներդրումներ անել այդ ոլորտում, ասել է Վահրամ Բեգլարյանը։ Երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում տեղի ունեցել երիտասարդ նկարիչների կտավների ցուցահանդես նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Մինչ այդ երիտասարդ նկարիչների գործերը ցուցադրվել էին Շուշիում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մոտ 35 նկար 10-ից ավելի մասնակիցներ, իսկ թեմատիկան բազմաժանր՝ հանրահայտ մարդկանց դիմանկարներից մինչև Արցախյան շարժման պատկերներ։ Երիտասարդ նկարիչների աչքից չեն վրիպել նաև Արցախ աշխարհի գողտրիկ բնության տեսարաններն ու ինչու՞ չէ, նաև գեղեցիկ հայուհիները։ Ներկայացնելով երիտասարդ նկարիչների աշխատանքը, Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանը միջոցառման բացման խոսքում ներկաներին տեղեկացրեց, որ շուտով նկարիչների միությանը կից կգործի նաև երիտասարդ նկարիչների միություն։ Նրա խոսքով նմանատիպ ցուցահանդեսները խթանում են, որ เป զի մեր երիտասարդներն էլ ավելի մեծ երանդով աշխատեն։ Արցախի հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Լավրենտ Ղալայանը երիտասարդ նկարիչների ստեղծագործություններում տեսնում է կենթանի շունչ, ինչն էլ ուրախացնում է արվեստագետին։ Նրա խոսքով դա նշանակում է, որ մեր երիտասարդ նկարիչներ արդեն իսկ որոշակիորեն դիրապետում են նկարչական արվեստի գաղտնիքներին։ Այսօր արվեստի մշակարարության դրական երևույթ, որովհետև այս օրերին բացի ցուցահանդես, նշանակում է մարդ կնքած է պահում, նեղության մեջ է պահում, տաղապանքի մեջ է պահում, որպեսի կարողանա ինչ-որ բան ստեղծի ցուցադրելու համար։ Բոլորը գիտեք, որ արվեստի կյանքի վերարտացողումն է, այդ ձև չկա, դալինի երաժության մեջ, ճարտարապետության մեջ, կանդակագործության մեջ, կերպ արվեստի մնակավարն եմ ասում, իրոք թատրոնի չուչ, բոլորը կյանքի վերարտացողումն է, եթե դա չկա, ուրեմն մտածել Բորիս Գոնչարովը Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսի ուսանող է։ Բորիսը ստեղծագործում է հիմնականում pop art ժանրում, որը նկարչության մեջ համարվում է բարձ գույների համադրություն։ Art ժանրը իշտ հետաքրքիր բաներ, pop art-ը ինձ կարելի ասած գույները որ մեջ գցեմ սպոնտաննի, ինձ ավելի պոզիտիվ գույներով։ Հին ժանրա, բայց որ զարգանումը նոր է սկսել զարգանալը, ավելի բաց գույների համադրություններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում փետրվարի 14-ին Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վալոդինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար ընդգծել է, որ այս այցը եւս մեկ խթան կհանդիսանա միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման հարցում։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25 ամյակին ու հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի հայոց թեմի 300 ամյակին նվիրված միասին խորագրով ցուցահանդեսի կազմակերպման համար, նշելով, որ այն երկկողմ հարաբերությունները առավել խորացնելու հնարավորություն է։ Ռուս հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ եւ ծայրահեղական հայտարարությունները Հայաստանի եւ նրա մայրաքաղաք Երևանի վերաբերյալ։ Մեր օրերում նման ագրեսիվ հայտարարություններ պետության ղեկավարի շուրթերից անընդունելի են։ Քաղաքակիրթ հասարակությունում նման անպատասխանատու վարկագիծը անընդունելի է։ Մենք պահանջում ենք Սադրիչին պատասխանատվության ենթարկել։ Ադրբեջանի իշխանությունները ամենաանպարկեշտ կերպով խեղաթյուրում են տարածաշրջանի պատմությունը։ Նրանք թմրեցնում են սեփական ժողովրդին, երիտասարդներին կրթում են հայերի հանդեպ թշնամանքի եւ ատելության ոգով։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը մշտապես կրակոցներ եւ սադրանքներ է հրահրում Արցախի հանրապետության հետ սահմանին նոր ագրեսիայի պլաններ է մշակում։ Ռուս հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը հիմնվելով տարածաշրջանում խաղաղություն եւ հանգստություն հաստատելու ցանկության վրա կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին դադարել կեղծել պատմությունը եւ իրավիճակի լարում չհրահրել, հանդուրժողական լինել ոչ թե խոսքով, այլ իրականում։ Մենք պահանջում ենք հարգել պատմական ճշմարտությունը մասնավորապես նշվում է հայտարարության մեջ։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։